mga 50s na tape, na agnas na, eh. hinahawakan mo pa lang. So, uh, uh, yun yung specialization namin, yung Naka-gloves paano, paano, Oo, oh, naka-gloves, naka-lab gown, naka ano. Ilalatag namin, tapos ililift namin yung content ng tape na yon para i-digitize. Ang galing siguro maglinis ng VHS nito. <laughs> hindi na yung hindi na yung tracking, no? Tapos alcohol, tapos Oo. may pwesto siya sa SM. eh. <laughs> The Pod Network Entertainment. Isa dyan tsaka isa dito. Ay, tunay na yan. Tunay na to. Ah, Di ba pwede salamin na lang? Salamin na lang para mas mura. May salamin doon. Hindi, siyempre, papakita natin yung mga ano. oh, wala pang kuryente. Lagi tunay na daw to ha, recorded na to. may Bilog lang yung pang 7-Eleven. Yung bilog, no, yung ginagamit sa corners. Check. Check. Check. Check. Ito yung test, test. Check. Buwagan nung lahat tayo kasi... Test, check. Hey, yo. Testing yo. natin. Hello. Check, check, Hello. check, check, check, check. Testing new equipment. Oo. Ito na ba ang bago nating equipment? Ito na ba yung... Check, check, check. Ito na mismo yung bibili natin. Ito yung bibili mo, James. Ayaw, ayaw, ayaw kasi gamit na. Nasa kahon, nasa kahon pa. Ah, nasa kahon pa. <laughs> Welcome to the Cool Bus! Episode 742. Exclusive on Spotify and YouTube. Ba-ba-bam, ba-ba-bam, ba-ba-bam, ba-ba-bam, ba-bam, bibili. <laughs> Para ka nagre-request sa nanay <laughs> mo. Pag may gusto ka, ano. Ito na ba yun? Bibili na ba natin to? Oo yung Wag setup mo na nga natin. muna. <laughs> Nasaan ba tayo, nasaan ba tayo ngayon? Sa Forerunner tayo ngayon, Forerunner Technologies. Kasama natin ang isa sa mga batikang sound engineer sa Pilipinas. Ha? Ah. Na si Nonong Balina. Thank you very much. si Nonong. Taka. <laughs> Papihit naman. Papihit lang kayo, ha? Oo. Si Mark Lakay ang tumutulong sa atin ngayon uh, ah, mag setup ng bagong audio system ng studio. Para malaman natin kung ah, na batikan talaga, ano ba ang saan ba nakilala si Mark? Siyempre, si, ako na muna magbibida sa'yo, Mark. Ah. Mm-hmm. Yan, bida mo. Pero, para ma, <laughs> mapabilin na lang. Siya Siyang, tumu- siya sound engineer ng Eraserhead. Oh, no, oh, oh, diba? Oh, sige, bibili ko na. <laughs> Budget na lang ulang. <laughs> Tapos uh, nag-work din siya sa movies, oh. live events. Ha? Ah. Oh, bibili ko na nga. Mm. Alam ko sa si Rex Navarrete, ikaw din ang tumira nung CD niya. No? Tama ba? Hindi, hindi. Hindi ba? Sinabi ko, yun lang. Eh. Hindi, pero mga live events lahat, pag sound, pag sound engineer, mm. si Mark Lacay, go-to yan. Award-winning din yan sa mga movies na ginawa niya ng ano, ng paano bang tawag doon? Arreglo? Sound design. Sound design. mm Tawag din mm-hmm. sa pelikula. Oo. Oh. Sa ano ba yung sa Eraserhead? Sa live events ba to o sa studio? Sa live, nung 90s yon Nung nag-uumpisa sila hanggang mga 99. mm So, mga 91 to 99, ako yung tour tour engineer nila sa mga live events. Tapos, minsan din, tumutulong ako sa recording at nagpo-produce ng ibang mga kanta na hindi kasama sa album. Yung mga sa mga EP, mm. mga ganun sa... So, yun. Madali ba sila katrabaho? Oo, oh, madali sila katrabaho. Kasi uh, kaibigan ko sila eh ah, before ako naging empleyado, kaibigan ko sila. Ah. So, yung pakikitungo, parang tropa. Sinong pinaka-friend mo doon? Ah, lahat sila actually. Lahat sila. Iba-ibang iba-ibang facets ng pakikitungo. Tulad ni si Raymond, si Raymond nung na-kick out sa dorm sa amin tumira. Parang <laughs> gano'n, oo. Tapos, kasi nga tropa eh. diba? Tapos naging kabanda ko pa siya. Si Buddy, tsaka si Ernest, yung, yung mag-asawa. Ah, yun, tropa kasi music. Bahista siya, bahista ako. Ah, ah. Ganun. Si Marcus, siyempre, sound trip. Parehong blues, funk, mga ganyan. Uh, Iba yung in-expect ko sasabihin kay Marcus. Anong trip pa? <laughs> At marami. <laughs> Oo, ano. Maganda. Si Ibang biyahe yun. <laughs> Tapos, si Ellie, uh, more on, wala, kaibigan, generally kaibigan siya dahil nga, uh, yung pakikitungo niya, mas mas interesado siya kung paano pa pa ipoproduce yung tunog niya ng maayos. Mm. mm. Tapos iba pa, iba pang mga ano, mga lakad, mga gimmick, uh, pag music may, pag generally. May, pag may kanta si Ellie, talagang inuupuan yung dalawa na parang kung paano areglohin na. Hindi, hindi, hindi ako nag-aareglo. Bale kung anong uh, needs nila on stage, mas doon kami nagwo-work together. Mm. Pero off stage, syempre, tro uh, tropa, mm. di ba? Mm, buti ka pa, kaibigan mo sila, sila hindi sila mag <laughs> Oh. <laughs> so ikaw ang ikaw lang ang tulay Oo. sa mga kaibigan nila. Oh, dahil may mga pictures si Jeannie, nandun sila natutulog yung eraserhead sa bahay. Sa, sa bahay, bahay kahit dun sa Dupax. No? Oh. Ah, talaga? Oo. Oh. Ano, uh, Muman? Kinukunan ni Jenny ng picture yung eraser at saban natutulog. Susupa <laughs> nga daw natutulog. Isusupa eh, lang. Sofa, sa... Dun, dun sa dupak, sa... Sa sa flooring, dun sa second floor. Mm-hmm. Na kung saan dun naman si GB tumira na matagal. Oo. <laughs> Oo. Isang taon na akong... Nakalong. Nakulong. Nakulong kami dun nung pandemic. Isang taon mm. kong nahirapan. Kasalanan ko yun. <laughs> Uwi na kayo bago mag-lockdown. Susunod na lang ako. Pero hindi ko alam. Isang taon pala bago magbukas. Kasi ikaw yung naiwan. <laughs> hindi, naiwan ako dito sa Maynila kasi oh. nga, yung isang anak ko mag-graduate na hindi ah. rin nagmarcha dahil nga nag-lockdown, oh. di ba? Hindi ko rin ala, hindi hindi rin natin alam lahat kung ano <laughs> mangyari. Akala natin linggo lang. Linggo lang yung pagitan, hindi pala buwan, pala Pero, taon. Dahil, dahil sa'yo, Mark, nakapag-perform doon Eraserheads. Ano pa ba mga bandang nakapag-perform sa Dupax? Sa Dupax? Oo. Oh, parokya ba? Parokya din? Uh, o hindi, hindi na kayo hindi, nagdala hindi, Ang swerte naman ng Dupax. Oo, oh, Eraserheads. Hindi... Hindi, basta parang ano lang. Kasi may show sa Isabela. Sabi ko, itahi na rin natin sa sa Nueva Vizcaya, di ba? Mm. So, parang ganun. Uh, Saan sila nag-perform doon? Kasi ang ganda ng hindi, lokasyon ng bahay ninyo doon eh. Hindi hindi sa hindi sa Dupax mismo, sa mm. sa sa sentro, mm. sa Bayombong mm. pina ano kasi mas mas malaking venue, mas maraming tao doon. Mm. Kasi kung kasi, sa Dupax mga mang, mang, mga magsasakay yun. oh. <laughs> Tsaka mga pinapark parishioners. Yung ka- <laughs> pina, pinapark yung kalabaw doon sa gilid ano. So yun. Mm. So ito, ngayon kaya si Mark yung kinuha natin to help us with the sounds. Kasi Dahil tayo ang eraser heads ng podcast. <laughs> Hindi. Ganda yun ah. <laughs> Yun ba yun? Hindi tayo diba? magkakaibigan. <laughs> For show lang ko eh. Oo. Sino si Marcus? Wala ako <laughs> yun. Hindi naman yun yung pinag-uusapan. Gusto lang niya sabihin talaga na wala siyang random lang. Si Ivan na yung nagsasabing, biblip ko yun ah. <laughs> ah, friend mo sila. Sige, blip mo na lang yun. <laughs> Oh, de, ito na yung next phase kasi din natin as as a podcast is to be able to improve also yung meron tayong setup, di ba? Mm. Kasi para meron tayong pinapangalagaan na na quality na quality na hindi hindi lang basta quality kung i-up natin ng konti yung level ng ng recording Oo. ng, ng technology kasi nga nagulat nga si si Fade nga nagsabi sabi niya nagulat ako kasi nung kinausap natin si Mark sabi ni Fade nagulat ako na si Mark pa yung nagpo-push ng new technology sa atin knowing na old school si Mark na parang dapat, Old 'di ba? Dapat dapat old. Di kumbaga parang mm. nandun ka from the start 90s eh. Kailan ba nag-start? Oo. 90s. Mm. High school pa lang ako noon. Parang fourth year high school. Kasi nagbabanda nga ako. Mm-hmm. So, ang heads, hindi rin pa signed noon. Hindi rin, ano, hindi rin sikat sa mainstream. Magkakasama na kami noon. Nagigig kami kung saan-saan. Sa UP, ganyan. Mm-hmm. Sa mga UP Mountaineers, sa ano pa ba, Masky Pops, mga ganun. Magkakasabay yung mga banda namin. Hanggang sa naging kabanda ko yung si Raymond, nag magaling mag-keyboards yun. Nagki-keyboard siya doon sa banda ko mm-hmm. na medyo classic rock, yung mga Deep Purple, Led Zeppelin, mga mm-hmm. ganun. Which is, nung time na yun, kabanda ko naman si Mike Elgar ng dating River Maya. Mm. Na matagal, grade 7 to second year college. So, may banda kami. Tapos, nung nakilala ko si Raymond, sabi ko, oh, magaling mag-keyboards yan. So, Jumam. Ah, naging kabanda namin mm. dun ni Mike. Ngayon, sa, sa pagiging sound engineer, gaano ka-importante yung nakasabay ka sa sa bagong technology? Ah, Kasi ang- nang naano mo sa amin eh, dapat Hindi, parang sa akin kasi, sa amin, well, uh, ang ang strength ko bilang isang sound engineer is alam ko yung well, napag-aralan ko at na-master ko to a point yung basics and fundamentals. Kasi doon naman nakaangkla lahat ng technology. Kung alam mo yung basics, alam mo yung physics, alam mo yung electronics and all, doon naman nakadesign lahat yon sa basics. Kumbaga, kumbaga sa music, hindi hindi magiging Mozart, Beethoven, ang mga compositions, kung hindi mo alam yung do, re, mo, fa, sol, la, ti, do. Mm. Nabanggit niya yung physics. <clears throat> Itetest ka namin ngayon, Mark, ha? <laughs> Anong physics yan? If a train is traveling at 200 kilometers per hour. Anong sound ng mga tao sa loob pag oh. umampas? <laughs> Aray! Aray! Meron, maglalagay ka ba ng mga surround ano na mic para mas marinig yung aray? <laughs> Hindi pero yung hiyaw. <laughs> Walang pamalo. Ah. <laughs> Hindi pero meron ka ba na encounter na kuwari mga Pare, si Aiba. Si Aiba kasi medyo na at home na rin siya sa setup niya. So parang paano mo na-introduce or convince yung mga new sound engineers or old sound engineers to adapt to the technology? Um, okay. Uh, hirap din kasi magtiwala akin. eh sa akin ha. Ah. Kuwari yung mga bagong kotse ngayon, sobrang ano na, high-tech na, flat, mm-hmm. touchscreen. So ako, natatakot ako na, na putya, paano kung may nasira dyan? Sira lahat. Di, hindi ko na magamit yung kotse. Unlike yung mga old school na sasakyan na parang simple lang siya gamin, oh. gamitin. Parang ganun. So, it, so mm. sa audio, uh, I always go back to my basics. Hmm. Kung, pa- paano ko ba ilalagay? Ah, uh, kung alam ko hanapin yon sa tape deck, mm-hmm. tape deck, nabutan nyo lahat yon. Oh. Ah, uh, alam nyo hanapin yung fast forward, play, stop, record. Meron din yun sa bagong technology. Kailangan mo lang kalikutin. Mm. So, for example, uh, nung lumipat ako ng industriya from uh, audio to film, uh, inintroduce ko yung disiplina namin doon sa recording studio na mag-multitrack doon sa film. Kasi ang pelikula noon, eh, mono or mixed stereo mm-hmm. pumapasok na sa camera o pumapasok sa sa TOC uh, ah, sa tape record uh, ngayon pag sinabing ganyan para sa mga hindi nakakaalam ng mga technical terms ibig sabihin pag pumasok na sa camera yung uh, Mix hindi mo na, na pwedeng ipaghiwa-hiwalay mm, lahat ng mga oh, mic na oh. yung itong anim na mic na to hindi mo na pwede ipaghiwa-hiwalay unlike nung uh, ina-advocate ko nung pumasok ako ng pelikula na mag-multitrack tayo para si editor pwede pa niyang i-mute or i-edit yung bawat mm. mic na nandito oh. ngayon. Mm. So papasok ngayon doon sa uh, multi uh, sa camera system nahiwa-hiwalay yung mga mic. <laughs> walang speaking lines yung isa eh, no? Gumagalaw oh, lang siya. Oh, pero, oh. <laughs> pero... Kasi nang hipo siya eh. Walang, walang speaking niya. lines, pero nagbabrush yung microphone dun sa lapel niya, ah. umiingay, na kukuha yung ambience. Mm. So, imute mo na lang yon para hindi naka, nagko-compound ng tunog mm. o ingay dun sa uh, output ng ng palabas. Pelikula. Oo. Oo. Tsaka usually naman, ang bagong technology talagang ginagawa yan para mas mapadali yung buhay. Yung ng- operation and May workflow. purpose eh, no? Hindi naman siya... Oo. Kasi kunyari, hmm. yung sinasabi ni Mark na kumaskas yung isang Yung eksena damit, mo. do- damit doon sa lapel. Oo. Uulitin niyo yung buong eksena kasi nasira na yung buong ano eh. Oo. Pero so, pag call si soundman na kayang i-mute yan sa eh, sa edit, na hindi maririnig yung kaskas, igogo ni Direk yung, mm. igo-good take ngayon. Kasi maganda naman yung visual eh. Oo. Yung audio lang, pag may monitor si Direk, yung, uh, ah, narinig niya, hindi rinig yung, hindi rinig yung bulong, mas narinig yung kaskas. Eh, naka-multitrack, na nakahiwalay sa ibang tracks yung, yung mic ni character 1 sa character 2. so, Bumulong si character 1, pero kumaskas yung mic ni Character 2. Alam mo eh, kung ano yung binulong ni Character 1? Ano? Kumakaskas yung mic sa <laughs> Maganda. <laughs> so, oh, yun, galing, oh. yun, yun yung, ano, yun yung ina-advocate namin nung pumasok kami ng pelikula. Mm. Ano ang kadalasang dahilan ng mga old school para hindi tanggapin yung technology? Uh, comfort zone and workflow. Mm. Uh, wala, sanay na kami dyan eh. 'Di ba? Mas madali mas madali ka may magtrabaho. Eh you have to look at it at the whole process and whole picture. Hindi lang sa iyo tumitigil yung production process. Mm-mm. Eh meron pang nasa dulo nun, parang 50 steps more. 'Di ba? So, uh, kaya yun, yung... Nag, well, kadalasan uh, sa ganyan eh, no? yung mga matatanda ay nagre-resist ng change. Eh. Uh, oo and hindi uh, oo dahil nga yung workflow oh. uh, nakasanayan na nila ayaw na lang baguhin kasi makakapag trabaho sila ng mabilis. Oh. mm But in the long run, nagsuslow down yung process dun sa bandang dulo. Mm-hmm. Kaya si editor, parang, uy, kahapon pa yung deadline niya. <laughs> Di ba? Mm-hmm. Parang ganun. So, <clears throat> More on comfort uh, zone talaga eh. Comfort katamaran zone, din mag-improve. Uh, hindi naman katamaran. Takot. Kasi, yung iba takot. Eh. Oh, yung takot, mm yung ano uh, I would say, I would say, parang go back to your basics. Mm-hmm. Kung alam mo yung basics mo, kahit anong pang ilabas ni manufacturer na bagong technology, kaya mong hanapin yung basics doon. Oh. Oo. Kaya na-appreciate ko din yung ginagawa niyo dito sa Forerunner. Yung eh. may pat, sinasabi mo may training. Oo. Ang, ang mainly ginagawa ko dito sa Forerunner ay uh, nagtayo kami ng knowledge center which is basically a Ayan, by the name itself, it's a learning center or continuing study center on the technologies of uh, sound engineering, uh, sa audio engineering, uh, sound technicians, lighting technicians, video technicians, electrical, kuryente, etc. para kahit anong ilabas ni manufacturer na technologies or platforms in the future, itinuturo pa rin namin how to use it, how to operate mm-hmm. it, mm. how to how the basics how th- the basics Yung mga fundamentals. and fundamentals were used in designing new technologies. Para mm. hindi na Para, no? para, oh, para yung buong industriya mismo, wala, regardless of brand, yung buong industriya, umaabante ng maayos. Mm. Hindi yung nagsisiraan, nag-brand wars, mga ganito, ganyan, convenience nito, convenience niyan. Hindi eh. Dapat tayo lahat uh, sabay-sabay tayo nag-aaral para yung buong industriya umaabante ng mas progresibo, kumbaga. Very ano siya eh, parang pareho lang din siya sa iba't ibang industriya. Kasi mm. iniisipan ko rin. Kasi para sa mga hindi nakaka-relate na nasa ibang industriya, ganun din ang sa ibang industriya. Laging mayroong mga taong nagre-resist. Merong laging matatanda sa opisina na ayaw, ayaw ng change na mm. okay na ang paper lang. Mm. Kasi dati, nangyari sa amin sa sa opisina. Sa IT, lalong madalas yan kasi mas Oo. mabilis ang bago ng technology sa IT industry. Eh. Dati, nagsimula kami sa papel na iikot ka sa lahat ng mga manager, papapirmahan mo yun for clearance. Isa-isa. Para job ma- order, parang gano'n. Hmm. hindi siya job order. Parang kung may babaguhin ka sa production, kailangan Approval aprobado lang lahat ng manager. Eh, walang gumagamit nung ano, sistema na o oh, sige, pagka i-file mo lang to sa system, meron kami noon service desk or service now. So pag file mo doon, mano-notify na lahat ng manager. So click lang sila kung approve or hindi. Hindi ka na iikot sa buong... So imagine eh, may masasave na time doon, di ba? Oo, oo ang daming... Minsan baka maghapon, di mo pa mapapirmahan lahat. Tumatagal ng isang linggo. Eh, nakabakasyon, nakabakasyon yung oh, huling oh, pipirma. Oo. Oh, <laughs> oh. diba? Iiwan mo yun sa desk niya, tapos every ano, every hour sisilipin mo dumating na ba siya? Parang ba't nakapatong pa rin? So ang ginagawa ko noon dati, pag nakita kong wala pa yung manager, pupunta ako sa table niya, iaangat ko yung akin. <laughs> Pa- Pwede din pala sa school yan eh, di ba? Yung pa-clearance, di ba? Yung Oo. pirma sa mga professor. Kaya Hindi ko nga nga alam kung ba't ginagawa pa yun, yung manual na pirmahan ng clearance. Mm. Yung sa mga school? Sa schools eh, di ba? Dati habulin mo pa yung teacher mo. No? Hmm. Nandito daw si Rom, si, ano, si ma'am. Tatakbo kayo lahat doon. Oh. Tsaka payabangan kayo kung sino na may perma dito. Uy, tapos na ako dyan. Oo, nung nasaan si ano, Saan mo nasa... nakita yan? Oo, Ayan, oh. <laughs> Sakto, nasa cafeteria siya eh. Hahabulin nyo lahat Oo, yun. pupunta kayo sa mga... bi- Pero yun ang masaya nung hmm. high school. Parang ano, treasure hunt. Oo, Ah, ah, ah <laughs> totoo. Parang naglalaro kayo ng ano. Ano yung ano, um, yung, yung babiyahe kayo tapos may mga clue. Ano nga yun? Scavenger hunt? Ah, scab- oh. pa, hindi yung sa pinapalabas Amazing na, Race. Amazing Race, parang Mas Amazing mahirap sa UP kasi mag-jeep hmm. ka pa eh. <laughs> Oo, oo nga no. Oo nga no, hirap to no. Eh, oo, kaming bill. Kaya na... Sa UST noon, hirap na hirap na ako kasi iba't ibang building pa yung mga prof. Talaga? Oo. Sa CEU, walang class card. Uy, kagi. Hmm. Hmm. Ano? Sumaya ako dun sa hybrid na kotse, yung ano, oh. pwedeng gasolina. Tsaka pwede rin yung electric. Ha? Ha? O, oh, kaso nahilo ko eh, sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala, meron din kaming hybrid dito. Ha? Hmm. Parang iba yung binibenta mo ah. Ito na ang... <laughs> Hindi pwede yan. Hindi man hybrid yun. Hindi, eh. hindi pala. Hydro yun. Ah, ah, ito oh, pala. Ito, may hybrid din tayo dito. Ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai ah. Chi Cool Stick. Hybrid ah. din to, parang yung coaching ni sakya mo kasi ito, inhaler, mm. saka Oh. liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang oh. Aba, pare-parehas oh. tayo ah. Alam mo oh. kung bakit hybrid to? Kasi oh. pag binuksan mo yung ilalim, oh, may bulita siya. Roll on. Liniment, Roll on. yan, Liniment. Liniment roll Yung ibabaw, ano? Ah. Yung ibabaw, Inhaler. inhaler. Ay! Oh, oh tingnan mo. So, Wow. so hindi lang pala kotse ang hybrid pwede na rin pala. Oo. Aray ko, sakit sa mata. <laughs> ang tabang! Oh. Ang tabang talaga nito. Hindi ka Oo. talaga... Naku, Grabe. ang pampatanggal, ako na yung berde yung pantanggal dyan. Oo, oh, berde. <laughs> Wag, hindi ganyan. Ah, ah, ah, ah, ah, shit. ah, ah oh, sarap, mga mm-hmm. <laughs> tai Chi, inhaler, liniment, two in one. Parang Hindi ka na mahihilo sa biyahe. Oo, ano meron sa inyo? Basta piniprint na kagad kung pass or fail, tapos wala nang papirma Oh, yun Legit ba yung school nyo? Innovation. Oh. CEO, CEO yan, men, CEO. Ah, si e ba yan? Oh. Oh, bago ka pa upumakal, nakalagay na ko eh kung anong grade mo. Oh. Makikita mo, no, ganyan kakapal yung class cards. Hmm. Tapos pinatong ni James yung oh, pinapapirmahan niya sa <laughs> opisina sa ibaba. <laughs> Sino yun? Tangina kasi yung mga teacher na yan, iba, gusto nagpapahabol. Oo, kasi alam nila eh, di ba? hindi, hindi naman ako gano'n nung nagturo ako. <laughs> Tinamaan ka, ha? Tinamaan ka kagad. <laughs> nagturo ka sa... Ah, Lasal Ah, hmm. Lasal, College of St. Benil, sa Assumption, sa Saints ko. Ah, Uy, St. Mascom, Benil ano, nga, nagtataas nga ng kamay, oh. Music Production, Multimedia Arts. Hmm. Naabutan mo si Mark, Ivan. Hindi, hindi na kami nag-abang siya yung gumawa ng curriculum nyo. Tapos ngayon ayaw mo siya sundin. Tapos Puta, hindi, mo siya nire- hindi mo siya nire-respeto, Ivan. <laughs> Kasi sumabat ka pa eh. Kailan ka, Damay ka ka nagsimula magtugo, Mark? Simula ako nagturo na, ah, hindi, 99 ba? 2000, 2000. 2000. Oo. Ginagawa pa lang yung music production course ng College of St. Benilde noon. Ah, kinuha kami para isulat yung curriculum na kasi, oo. Oh, kasi nagsimula ako, parang tatlong estudyante lang yata. Mm. Pero umalis ako doon, 30 students per class. Tapos parang limang klase na yung tinuturuan ko. Hmm. May ano ba? May, So may, medyo matagal, parang 8 years ako nagturo doon. Meron ka bang adjustment from ikaw kasi galing kang gigs, mga ano, ah, practical kumbaga yung mundo mo. Tapos pagdating mo sa school nagiging theoretical yung ano yung approach kasi may mga uh, may theories science, may, may mga science, science may mga kung sino ang nag-imbento ng sound engineering. Mm. <laughs> yung mga ganyan. Sino nag-imbento ng sound? May adjustment ka ba doon? Kasi sino nag-imbento ng <laughs> sound? si God. <laughs> dati lahat bingi, no? kasi dati, kasi sa IT rin ganoon eh. May mga tumatawid mm. din papunta, may mga office mate akong nagtuturo din. Parang pinipigilan mo ba yung sarili mo na manghipo. Hindi, joke lang. <laughs> Parang joke lang, hindi niya pinipigilan yung sarili niya. <laughs> Hindi, walang hipo. talaga. Walang hipo, wala hipong involved. Pero yung parang, eh, ito, magtuturo ka ng totally wala talagang mga alam. So, ano, ano yung preparation na ginawa mo pag ah, tumawid ka dun? Ang well, para sa akin kasi hindi wa- meron definitely meron adjustments uh, unang-una yung yung gising. <laughs> Kasi, di ba, alas 7. Oo, oh, oh, umaga. Dapat alas 7.30, nasa tough ka na. Eh, sa katipunan kami nakatira. Oh, di ba? Yun gusto ko. Sinabi niya alas 7 yung pasok. Dapat alas 7 yung media. Nasa <laughs> biyahe na siya. <laughs> siya teacher eh. Oh. Oo. Wala yeah, pang tapos, LRT nun. LRT 2. Wala pa. Wala pa. Ta- so, yun. Ang mangyayari nun, definitely may adjustment. Pero hindi nga ako natatakot uh, harapin yon Dahil nga, uh, confident ako dun sa fundamentals ko eh. Mm-hmm. Sa mm. basics ko eh. Mm. So, kahit anong pasukin kong facet of audio engineering or the audio industry, acoustics, mm-hmm. uh, recording studios, pelikula, live gigs, uh, Hearing setup. Aid. Uh, oo. oo. Ano, kaya kong makipag-usap at least mm-hmm. dun sa level na yon dahil naintindihan ko kung ano yung pinag-uusapan namin. Mm-mm. Yun lang naman yun eh. Uh, nung sinulat namin yung curriculum ng music production, ang instruction kasi sa amin, ang UP, Conservatory of Music, UST, Conservatory of Music, Saints Co, PWU, lahat yan, conservatory, meaning performing arts. Mm-mm. Eh, LaSalle was known for business. Mm-mm. So now, we should make music a business course. Yun yung in- instruction sa amin. Uh, well, well, uh, generally. So, o nga eh, no? kasi prior to this, paano yung mga sound engineer nung araw? I mean, nung 60s, 70s, experience na lang? uh, makikita nyo nga dun sa mga lumang picture ng Beatles, oh. sa ano, it was a science. Naka-lab gown yung mga ano. mga sound engineer. Mga sound engineer doon sa Abbey Road. So yun ba yung unang <laughs> oh, ano? Tapos yung, yung faders, hindi ganun. Ganun, di ba? Yung ano. Kuryente, pinapadaan. So yun ba yung unang nilagay mo sa curriculum mo na ano, la- dapat lahat naka lab gown? <laughs> hindi, hindi. Ang, ang ano naman, ang basics ng sound is uh, acoustics, which mm. is hearing. So andyan yung biology, which is the uh, ang hearing, yung uh, Auditory. uh, auditory, yung, yung the, the ear, the ear. Oo. Ah, uh, ano yung kung paano tayo nakakarinig how how we sa- we listen to sound and how we our brain interprets sound. Mm. Uh, isa 'yon. And acoustics, how sound is transformed from air into electronic uh, electronic uh, image. Uh, tapos digital. So nagiging image na siya, nakikita niyo na sa mga computers, oh. 'di ba? So, saan yun. Saan ka nag, nag, anong course mo nito nung college ka, Mark? Prilo. Prilo. Totoo? <laughs> Oo. Hindi, ito uh, interdisciplinary baka... studies. Uh, ang major ko, Philo, tsaka Consular Diplomatic Affairs. So, multidiscipline course. Ah. Mm-hmm. Eh, ako bilang bilang person, mm-hmm. dami kong interest sa buhay. Eh. So, <laughs> so yun. Pero nag, nag-specialize ako sa hobby ko, which is music and sound production. Mm-hmm. So, mm. so, ito sa parang self-taught or ano? Uh, apprenticeship experience and mm. eventually nag-aral. Sino naging um, mentor special, mo? Uh, marami. Uh, sila Mike Pidero, uh, mentor ni Angie. Oh, Isa si sa mga men- mentor ko yun. Uh, Kaya pala Dar- minamaliit ka ni Ivan kasi minamaliit niya si Angie. Eh. <laughs> Hindi naman niya minamaliit. Mas, idol nga niya. Eh. Idol niya ba si Angie? <laughs> Galing ah. Tapos, ah, isa yon sa mga mentor ko. Actually, kausap ko siya kahapon dahil magtatayo nga kami ng ano, lectures tsaka school. Uh, tapos, uh, si Dar Quintos, yung namayapang isa sa mga pinakamatandang audio engineers and acoustic engineers. Uh, kayo nagdadad kay Enrile. May, may, member, member din kasi ako ng AES Philippines, Audio Engineering Society, which is an international organization na meron dito sa Pilipinas mm-hmm. na chapter. So, yun. Tapos eventually, noong 2008, nakaswerte ng isang grant uh, pinag-aral kami sa Vienna, Austria ng uh, yung specialization sausage <laughs> yung specialization ko which is uh, salami <laughs> audio audio, audio, audio archiving and uh, tape restoration. Ah, yan ba yung rason kung bakit kayo yung din nag-lead nung sa Eraserheads yung ba yun yung uh, isa yun. Pero ang ang hindi, isa yun, isa yun sa mga projects after our main project. Ang main project ko kasi is uh, digital archiving ng Presidential Library and UNESCO uh, UNESCO tapes, mm-hmm. yung People Power 1 tapes sa uh, Radyo Veritas, 'di ba? Eh, Siyempre noon oh. nung 80s mm-hmm. tape pa lahat 'yon. Tapos yung isa, yung isa is a research uh, of Dr. Jose Maceda, National Artist for Music na nag-research siya nung 50s hanggang early 2000s on lahat ng mga tribu. So, uh, epics, uh, oral tradition, music, uh, chants, etc. From Batanes to Sabah. So, nirecord niya yung... Rinecord mga... niya lahat yon yun yung body of work niya kaya siya naging national artist for music. Film o to o audio Hindi, lang? audio lang. Audio lang. Kasi musicologist mm. siya eh. Mm. Uh -oh. the study of music. Mm. So, rinecord niya lahat yon So, may mga archives yan sa Presidential Library, sa UNESCO, at saka dito sa uh, Center for Ethnomusicology dito sa UP Music. Paano ang eh, archiving eh, yung, yan? Mm. Yung... Uh, tape, tape, re- reel, ganun. Oo, tapos i- ikaw Ako, to archive. Ah, ang uh, ginawa namin, uh, inaral namin tape kasi yung mga 50s na tape, naagnas na, eh, hinahawakan oh, mo oh, pa oh. lang. Eh. So, uh, uh, yun yung specialization namin, yung i naka-gloves paano, paano, Oo, naka-gloves, naka-lab gown, naka ano, ilalatag namin tapos ililift namin yung content ng tape na yon Cool. Para i-digitize. Hmm. Ang galing siguro maglinis ng VHS nito. No? <laughs> hindi na yung hindi na yung tracking no, tapos alcohol oh, tapos may pwesto siya sa SM. <laughs> oh. yung pag nag-inamag na, yung lilinis agad ng puti. So ibig ah, sabihin, oh. nare-restore pa yun ha, ah, kahit inamag na. Oh, nare-restore niyo rin ba yung recording ng usapan ni Dobby Beams at saka ni Marcos? hindi, hindi. <laughs> Pag na-archive, ah. saan Saan nyo ilalagay? Hindi, yung ang, ar- yung... hindi, ang may archives doon kung saan naka... Pero digital na to, no? Into hindi, digital. Uh, yung, kaya i-digitize yon para magkaroon ng access. Ah. Ang mga researchers, oh. mga tao, historians, mga ganyan. Uh, kaya rin na sa mga libraries yung access. Yan. So, yung mga, yung mga ganyan tipo para dun sa yung isa sa mga specialization na kinuha ko. Pero, Galing aside from that, uh, going back to yung main question, uh, hindi ako natatakot uh, sumabak sa anong branch ng audio dahil uh, matibay yung basics ko. Mm-hmm. Alam ko na yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, mm-hmm. alam ko. Anong inung unang inupuan mo na kasama yung mentor mo na banda o ano, yung project? Na, sinas pag, ah, pag binimentor ka ba sound. sasama ka The, oh, live sound. Kasi nag-umpisa naman ako sa nagtitimpla ng kape at saka nagbubuhat ng speaker eh. mm hindi, dadaanan mo talaga lahat 'yon. Mm. Taka na si Kasi, Ese balang araw. Si... <laughs> so, Pag yun. From ground up. Oh, from ground up. Kasi wala ngang formal schooling dito sa Pilipinas noon. Nung araw. Nung araw. Mm. So, yun yung trinatry namin iayos dito sa Pilipinas. Also with other colleagues. Tulad nung ano, uh, isa rin ako dun sa sumulat ng curriculum ng TESDA for audio technicians oh, course. Sa Salami Oo, making. <laughs> pero hindi, pero pero nga ang tagal pag gobyerno ang tagal mag-roll out eh. Mm-hmm. 'Di ba? Uh, nasulat namin yun, pana, panahon pa ni Noy Noy. Hindi pa senador si si man, mm. Villanueva. Oh. Hindi pa siya senador noon. Pero sinusulat na namin yung curriculum for Testa. Uh, mm. ah, na-out namin 'yon bago pumasok si President Duterte. Eh ano na ngayon, President Ah, hindi pa siya labas? Wala pa rin? pa wala pang lumalabas, wala pang nagro-roll out kumbaga. Nak- oh, So so at least ando na ang bag ko na 'yun sa sa industriya ng audio. Ando na, may test da accreditation para naman ito sa mga sa mga hotel and restaurant uh, technicians, cruise ship, casino, di ba? Ang dami. dami natin mm. ini-export ng mga ganun. Oh no, hindi natin siya pansin, pero they're almost everywhere. Oh, Lahat ng events na may Ma- speaker tsaka mixer. Oh, yes, yun, yes. Yun, talaga talaga importante oh. Eh, in a country na maraming performers, entertainers. Oh. Yung meron quality, din, yung quality oh. ng sound importante. Meron din na sa likod. Mm. Kung Saka lagi maraming maingay na kapitbahay dito. Karaoke. No? Oh, karaoke. <laughs> may sumisigaw, may nag-aaway. Payo ko sa'yo, Mark, para ma, ano yan, ma, Ma-approve agad. Ma-approve ka agad. Nay, Punta ka doon sa table ng ano, iangat mo yung <laughs> curriculum na yun sa ang- sa Hindi, table. approved naman. approve naman. Ay, di, pag, ano, pag nasa, pag nasa Yun Senate lang hearing, eh. pag nasa Senate hearing, pag pinipindot wala, hello, hello, hello, hello. Oo, ang pangit nung Walang sound. sa Yun. TESDA. So, re- recently, nag-ambag kami para turuan ang RTVM, uh, ah, Radio TV Malacanang. So, may isa kaming colleague na nagkaklase ng audio technician's course, uh, na ang Radio TV Malacanang, yung mga empleyado doon sa opisina na yun, under the Office of the President, nag-aaral doon ngayon. Naku, ang hmm. ganda siguro ng sound nung ano, nung... Ano, Roland. Oo. Oh, oh. So na, kaya Yan, talagang mga- ano tayo kay BBM! BBM! Oh. Sobrang ganda ng sound. Ang ganda ng sound, oh. Nagre-reverb yung BBM. <laughs> May, may naturuan ka doon na ano, nagsabi ng, ah, alam ko na yan. <laughs> Hindi, marami, mara- marami, Diba, no? marami overtime. Kasi hindi lang naman dyan. Sa, hindi lang naman sa mga uh, ah, ah PTV4, Channel 5, ABS, uh, ah, GMA7, yan. Nagturo kami lahat dyan. Yung, yung, yung Audio Engineering Society which is the premier organization focused on audio. Audio technology, audio standards, tsaka education. Mm-hmm. So, yung chapter namin dito sa Pilipinas, ang advokasya kasi talaga is magturo. Magturo. Mm-hmm. Ituruan yung industriya, turuan yung... Wala kayong kalabang grupo? Kasi merong isa sa inyo magaling dati, tapos mahirap siya, hmm. tapos mahirap <laughs> siya ng bukod na group. Tapos <laughs> niya. wala. Pelikula, pelikula na yan, Pelikula ba yan? ne, pero, ne, ne, wala, wala naman nagko-contest doon sa mga, sa, sa mga papers, researches. Kasi ang Audio Engineering Society ay international organization na mga scientists, na mga uh, audio engineers, audio practitioners. Lahat yan, yung mga principles of sound, yung mga law, yung mga ano, doon nang galing sa mga researches na yon. Hmm, so, engineers, mga ganyan. May, may mga papers, uh, white papers, tawag nila. Yung curriculum nyo, ilan na yung napag-graduate niyan? Oh, rough uh, estimate. May libo na rin. Meron naman, siguro, hundreds. May, may libo, pero siyempre, hindi siya full-blown course. Eh. Oh. Hindi siya parang yung kurso na sinulat namin sa Binild na four-year course. Oo. Hindi, ito, employed sila eh. So mga seminar-seminar lang, workshop-workshop lang. Ang ano, modules, kumbaga. Oo. Ah, modules yung tinuturo Pero imagine namin. mo nga rin naman yung advantage, no? Kung yung sound na, nahawak ng sounds mo, ay TESDA accredited. Yes, mm-hmm. saka Yung mag- TESDA at least, kung ang sakali. maganda, lang. dito sa Forerunner nga, ba yung pag in-install, may kasamang, may in-offer din si Mark na training to use the equipment. Oh, actually, itong ginagawa natin is try before buy. Oo. Oh, mm. ito. Para, para alam na natin yung tunog, alam ba natin yung pinurchase, ay, ayoko pala yung mic na yan. Mm. Ayoko pala yung tunog. Eh, nabili mo na. Oo. So, proseso na naman yun. Yung isosoli mo, tapos papalitan ng bagong model na hindi magkapresyo. O, hindi so, mabot sa 7 days yung oh. resibo. 8 eh, days na to, sir. Di na pwede palitan. Yeah. Ako, patay. So, parang ano. So, ang ginagawa natin is dinedemo namin or yung iba pang mas madalas na ginagawa namin is tinuturo na namin na technology-wise, which is, let's say, mixers. Uh, yung mga mixers, mga, lalo na yung mga digital mixers, uh, nagkaklase kami na one is to one. Mm. Pa- para mahawakan nila, ma-feel nila, o oh, galawin nyo to, oh. sabay-sabay natin galawin. Ano, uh, i-discuss natin ano yung mga narinig nyo. Hmm. Ano ang Ganon. usual na palusot pag ah, ayaw ng bumili ng ano pag testing after testing. Marami naman ganun, 'di ba? Yeah, after yeah. testing ayaw na, ayaw nila. Sa iba bibili sa raod. May red ba nito? Meron. <laughs> Tanong ko muna yung misis ko. Yeah. <laughs> Wala pa yung pipirma ng cheque. eh. <laughs> <laughs> Nakabakasyon. Dito na ipipirma ng cheque natin. Yan. Oy, oy, oy. paid. <laughs> Nak- nakabakasyon. I- ah, ilang ilang araw? Ah, three years. <laughs> Balikan kita ah, yung mga ganyan. Balikan kita, mag-withdraw lang ako. May ATM ba kayo dito? deposit ng 3 years. Yes, malaking malaking bagay yung tinuturuan ka muna talaga kasi yes. Yes. sa kaon nga makamura ka, di mo alam yung equipment, basta alam mo lang mura tapos ikaw na bahala mag-figure out niyan. Tapos ito yung consequences nun. Nabili mo na. Mm. Saka mo palang inaral kung paano gamitin. Eh, mas madalas yung, mas malaki yung chance na masisira mo kakaaral. Wala pang tatlong linggo, nasa service <laughs> center na ah. ulit yun. Eh, di wala ka na namang ginamit. Na- di Nasubukan nyo na ba magsoli sa Raon? Putya, saksakang abutin nyo doon pag nagsoli ka. <laughs> Yung ano, ah ito, bilang lahat ito problema ng lahat ng industriya eh. AI. AI. Paano nyo ina-address yung, ito ah, ba, yung AI ba na ipas, napasok na rin yung audio industry? Kasi ang dami Oo, ko oo, naririnig oo. ngayon na pwede ka nang mag-podcast ng walang tao. eh. <laughs> Oo. Ah, Oh, ah, script ang, lang, ah. ang, ang para sa akin naman, ang AI is a tool. So, mm-hmm. ba- going back, kung alam mo yung basics mo, matibay at confident ka sa fundamentals mo, eh ikaw rin magtuturo dun sa AI eh. Mm-hmm. 'Di ba? So it's a tool para padalin yung workflow. So for me, uh, oh, embrace AI and treat it as a tool na magiging colleague mo dun sa trabaho mo. Hmm. Rather than kinakatakutan mo, iiwasan mo, eh ikaw yung maiiwanan. Mm-hmm. You have to face you have to face your fears, you have to face AI as a counterpart rather than rather than ano walking away eh, kasi Oo. takot mo yun eh di ba? Katulad nung dati sa amin sa IT, um, ano to, nagsimula yung five years ago yung cloud. Oo. So, ito naman yung wala ka ng data center, pwedeng makigamit ka na lang ng server, click na lang lahat. Sobrang dali talaga. Mm. Talagang mababaw, mararamdaman mo talaga sa sa kumpanya niya no na, na malapit ka nang tanggalin. Malapit ka nang tanggalin. na parang putya. <laughs> Hindi na ako kailangan nito ah. <laughs> Dati kasi ito yung ano eh yung comparison ko eh. Dati pag magbibigay ka ng 500 gig kalahating araw mo gagawin yun. Mm-hmm. Ngayon isang click na lang 5 minutes 5 minutes mo na lang gagawin. So yung ano, yung masisave mong time, ang dami ng pwedeng isang Gawin tao lang ang pwedeng gumawa nun. Dati lima kayo, ngayon isang tao na lang ang pwedeng gumawa. Kaya ako na-excite ako dito sa gagawin nating improvement sa sa mixer natin, sa equipment kasi the more improvements, the more things we can do as a, as a show. Mas madadiliin tayo mag-execute ng mga nakakatawa, 'di ba? Dati kuwari, mm. meron tayong uh, kibuloy na nagsasalita one bottom, maa reply agad si Kibuloy. Parang gano'n, makaka... Or pwede natin tawagin mismo si Kibuloy Oo. dahil sa uh, AI. <laughs> Oo, oo Pwede tayong gumawa ng sariling Kibuloy. <laughs> Okay, pwede ba dati try yun? Pwede na tayo tumawag eh, di ba? Tat- Tatry ba natin, tatawagan natin si... mo nga. ano, Si Kibuloy. sa- Pwede ba natin tawagan ngayon? Pwede si... naman natin tawagan Hindi, kahit alam, na. alam mo na ano naisip ko naisip ko lang ngayon para nakakatawa kasi 'di ba parang nanggaling tayo doon sa mga ano pa low quality. Raon, ra, raon. Ito yung talagang from Raon to <laughs> Riches. raon, to Riches. Ganda nun. Ganda nun. Di ba? Ganda nun. Ano parang dati parang hindi natin uh, oh. iniisip yung quality ng audio hanggang sa nakapasok tayo doon sa Podcast Network Asia. Naisip ko pa nga dati, Lagi ko sinisigawan si Jib. GB, ang ah. hina, lapit sa mic! <laughs> Oo. Yun na yung problema ko eh. Pero ngayon, nagpo-focus na tayo sa kumbaga kung paano natin mas mapapaganda pa yung quality natin para dun sa mga Oo, salamat calls. na lang sa Forerunner. Ah, ah ang Forerunner na, na solusyon na nila yan, gumawa sila ng belt na nakakabit sa mic para hindi naaalis si GB dito. <laughs> Nakadikit na lang siya doon sa mic. Yung belt binili sa SM. Lalagay niya sa batok niya, tapos naka, nakatali sa Parang mic. yung electric pan eh, no? Eto, nandito na si Mas. Hello, Mas, ah. Tag- Hello? ah, Maririnig ba natin yan? Naririnig natin. Naririnig ko, Lakasan mo si Mas, Masa. Ah. ko. Masahiro. Ano? Ay, narinig Hoy, naririnig na. na, na, na. Oh, kamusta? Anong ah, nasan ka ngayon? Okay, sige, bye-bye. Ano suit mo? <laughs> Ano suit mo? Ano suot Ano mo? suot mo? Saglit, hmm. ayusin natin yung tanong. Ha? Ano suot mo? Naka-boxers ka? Tangina, ha? ano, anong, Yung- anong kulay ng boxers mo? Ano, ano, Anong kulay ng boxers mo? Boxers! Tangina. Medyo may mali sa audio ah. <laughs> Tenga niya na yun. Mag-cure ng AI yan. Gumawa tayo ng sariling masahiro. Oo. May hmm. Japanese flag yan, yung boxers mo. Ay, para sa mga naikinig. Yung boxer mo ba may botones sa may tite? <laughs> Wala. Ah, Ito, eh, boring. ibig sabihin, kaya na natin kumuha ng isang phone, parang phone, phone patching. Oh, ito tinatawagan Na natin. wireless. Ano mo ang gamit, ang gamit natin dito? ah, messenger lang. Oh, messenger lang. Tapos pinatch natin doon sa... Oh. No, ano, na, naka-wireless patch doon Oo. Oh. ah, via yung platform ng Maki mm. DLZ. Uh, mm. ah, which is, Uh, tapos, uh, through through yung platform na yon, mm. nare-record na, nasi-stream na ah. simultaneously. Mo, Magkano ito? Magkano ito? Ang alin? alin? Itong si Masahiro? Mac, Mac DLC, ano yan? Yung... Uh, ah, Maki DLC. Uh, ah. saan ba? Nasa Ayan, range. Anong nasa, range? sa range, parang sa... Sampung na, round. Nasa, hmm. nasa magkano yun? Sorry, <laughs> hindi ko kabisado. Ito kasi yung mga to. Nasa six digits. Nandiyan pa ba si Masa? Hindi, pa. Wala, wala, wala. Wala. Nandito pa. 68,000. May pula kayo niyan. <laughs> Meron multicolor. Ah, yan. oh, ano? Kaso wala pa yung paper pa ng check eh. <laughs> yung misis ko. Three years naka-leave. so, <laughs> isipin mo to ah. Isipin mo isa sa atin remote. Mm. Isisi mo, wari, nagbakasyon si... Ano, no, may sino? sa, Pumunta sa oh, Canada. Canada. gig sa Canada yung pwede na natin pwede siya tawagan, maging part ng episode. Na, na, hindi malalaglag yung audio niya o oh, yung video hmm, niya. Wow. Tsaka ang linaw oh, malinaw oh. oh. Ibig sabihin parang be, pwede na tayong mag-open para sa isa pang uh, segment. Oh. Pwede na tayong mga mus- mag-segment tayo ng mga musta ng isang top tier Patreon. Oh, ta- ta- oh. Yan. Nandiyan pa ba si Masa? Masa, pa, salamat Masa. Ha? Ah. Si Masa kasi nasa Japan ngayon. Eh. Oh. So, ang ganda na natat nakakausap natin si Masa anytime mm. lang. Wari, may maisip tayo na, tawagan nga natin si ano. Mm tawagan mo sa messenger ko, oh, automatic kasama na natin Ta- siya sa... tanong mo kung malinaw ba sa end. Malinaw ba? Ito, para malaman namin kung malinaw, mag-promote ka ng show mo. Di ba may show ka Oo paparating? yung Kalok Alike? Kalol Kalak? Ano? Mm-mm. Saan yan? Saan yan? Sa Las Piñas. Sa Las Oo, oh, Piñas, oh, okay. oh, tingnan mo. Tayo, pwede masubukan na. mo nga tawag ka isang komedyante Ah, pag sige, pa, sige. ano natin. Ah, sige. Sige. Sige. Salamat Babay- Magbabay ka muna. Masa. Bye-bye, Masa. Paano magsabi ng babay sa Japan? Hanos na, ni Nat. Bye-bye. Ang <laughs> ganda. Bye, Masa. O, di ba? O tawag, sino ang susunod na tatawagan? Ah, si Roger. Si Roger. Si Roger, Roger nga, sige nga. Tingnan natin kung ngongo sa messenger. Baka kasi malino sa Para pag- tayong high school. Tayo nyo bang mag text ng ngongo sa... Para natin na-discover yung ano eh, ah, party Oh, life. pwede. Ito, ito pa. Ano yan? Yung magtutunog robot si... Ah, kaya ko James. magtunog? Hindi, kaya mo... Sige Di ba nga. meron yan? Magsalita nga. Hello. Eto, naka... Ano? Parang robot nga. Robot na ba? <laughs> ano? Hindi, hindi. May, may effects kasi yung, yung, yung system. Ay, taga, taga. Ah, sige, mamaya na. Okay. Yan. Uh, ah, mm-hmm. Ito, tinatawagan po namin ngayon dito si, si Roger. Roger. Ah, tingnan, check natin. Hmm. Tingnan natin. Kung, ta- hmm. kung Anong magandang sabihin kay ito Roger? Na, ito na, ito na. Hello, Roger. Oh, Roger, na- parang nasa Asia ka. Tumatay ka? <laughs> Di ka nasa Asia ka? O, teka. Hindi raw naka-record yung tawag. Ay, hindi pa na-record. Hindi. hindi na record yung tawag. <laughs> Ba't parang nasa banyo ka? Oo nga eh. So walang kwenta yung mga ginagawa mm. namin kanina. Ah. Ah, so, okay, tuloy yung Tuloy, ano. tuloy, Tuloy, tuloy, tuloy. Roger. Hmm. Gago, may lilibre ka namin na operasyon. Oo. May nagmamasilya raw dito. Oo. Para pek-pek ka na lang. Hmm? Oh, papa, papatangka rin ka namin. Oy, may bago si Roger ah. May bago nga... So? Ikaw- hindi, may bago sa sarili niya. Ano? Uh, uh, ano yan? may Roger? braces na si Roger. Roger, kamusta nga? Pa- Hindi pakinggan niyo nyo. Ha? Ngongo na may braces. Bago yun ah. <laughs> na. Ang kami niya ng words na hindi pwedeng sabihin. Ha? Hindi nga nagpa-braces. Tanga na- <laughs> Nakabawas daw na pagkangongo. Tang ina na si lahat ng <laughs> isi-sales talk sa'yo, yun ang sasabihin. <laughs> Yun yung sinabi ng dentista. Bilhin niyo na po tong electric fan na to. <laughs> Hindi, maganda yun. May sinabi si Yun ang- Roger sa akin. Ah, ano ah. yung sabi sa'yo ng dentista mo? Eh, laki ng boobs ng dentista, ano? <laughs> <laughs> tumawa na. tumawa na. Ah, okay. Katabi. Katabi. Roger, mag-promote ka nga ng show mo. Baka may show ka. Wala na Wala na yung mamaya sa future mo, yung future. Future shows mo. Kailan ba lalabas to? Ah, November 12 pa. Ay, may show ka ba sa na yung show niya sa ano eh, sa Meshwe. Mayroon Meron siya October 25 eh. Promote mo na lang yung dentista mo. Mm-mm. Yeah. Ayun ang pangalan ng dentista mo, nakakawala ng Ngongo Dental Clinic. Mm. Oh. <laughs> Ayo, maraming maraming YouTube pala Siya, salamat. may YouTube daw si Roger. Maglalabas ng YouTube. Hmm. Magkakaroon ng YouTube special si Roger. Hmm. So medyo ano pa to ha, ah, ah, etong nangyayari to medyo rusty pa. Testing so, pa lang. Testing pa lang naman. So yung mga Pero ito yung mga possibilities natin, di ba? Mm. Salamat, Roger! Thank you, Roger. Ingat ka, Roger. Thanks, Rog. Tawag ka nga kay Pope Francis. <laughs> ano ba Facebook nun? May Viber Isipin mo ba ka? muna mag-Latin? Hindi, pero isipin mo, di ba? Anytime you want to talk to someone, may isipan mo, oh, kausapin natin to. Uh, masasama na natin sila sa conversation. Mm-mm. So isipin mo kung gaano karaming komedyante yung pwede natin tawagan just because naisip natin sila na, kwento mo nga yung nangyari kagabi. O, oh, putya, tatawagan mo gano'n, di ba? Kahit sila Tapos, Rex kwento, oh, dun sa, oh, Rex na Barete. Sa US, mm-hmm. oh, di ba? Or yung mga ka-contemporaries nyo sa Southeast Asia. Oo. Ang, ang, So pwede na tayong mag-interview ng mga international Oo. porn stars. O ba? O yan ang gusto ko. <laughs> ikaw, ikaw ang susunod sa lagangangan na yan. Maganda yan, ah. Starting with, Jenna Hayes. Oh. Sino ba? <laughs> Kasi maganda yan eh. Ang inaalala lang ng mga partners natin pag nasa studio. Pero may lusot na tayo. Tama. Naka-audio lang naman yan. Ang galing talaga ng technology. <laughs> Salamat, Mark Lakay. <laughs> Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Ah, wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X and subscribe to our Patreon at our website www.thekulpals.com. Oy! Na-excite ako dyan. Ang kami natin pwedeng paglaruan. Yung mga ano, yung mga Patreon na binabanggit mo, tawagan Oo, na lang pwede natin. natin yan. tawagan yung mga Patreon. Hindi nga, walang biro. Murahin nyo lang sa sarili nyo. Yun, out kay Mon Sa Clement Jill Gilboy, Coronel Rico, Jos- Jose Raymond Bagain, Jan Austria, Mark Christian Escoto, Candy Dulion, Carl Mendoza, Jello Gapito, Jan Allen Pillas, Pedro Tison, Lianay Mackenzie, Francis Naid Matias, Amiel Cruto, John Marie Adornado, John Brenton Prescaciosa, Renzo Gugol, Paul Martin, Katamora, Jarvin Amada, Mary Joy Aquino, Ryan Kenneth De Leon at si Rafael Dave Candelaria. Yan, salamat Mark. Ay, i, Ayun paano, pa, yung paano may pala? isa pang feature na Ayan. ano? Sige. Ano mangyari? Kanina yan. Sa sa mga mic ninyo. Hmm? A- ano, Ay, ano ba ano, yun? ano yung natitirang? Anong mangyari? yung nag effects Paano pala mag, mag-enroll dito sa Para oh, kung, kung kunyari, kung kunyari may ano, merong ayaw magpahalata ng boses. Ah. Okay. Ano, di ba, Pwede sa na tayong mag- magandang gabi bayan o sa mga soko, Pwede na ah, tayong mag-ano, interview ng whistleblower. Hindi, pa, Yan, ma-upgrade natin yung MMK. Oo nga, robot siya. <laughs> Pwede Isang na tayo robot. gumawa ng robot. sang robot, sang kapre. Si, ano, si Mr. M. Yung sa palaging nag-ano, pag may immigration na chismis sa Ah, immigrant ba? May tatago na natin. Pwede na kayong mag-ispluk ah, Mm. ng juicy na chismis Oo. dito. Hindi-hindi kayo makikilala. Tama. Pero, may video. <laughs> at madudulas lang kami sa pangalan. <laughs> Paano pala mag-enroll? Kuwari, gusto matuto dito, Mark, sa Forerunner. Ah, Paano ang mga Punta lang kayo sa web page, ah, sa web page, sa Facebook page ng Knowledge Center. Mm uh, by oh, Knowledge Center. Tapos, uh, i-like and follow nyo lang kasi every now and then meron kaming mga uh, i- formulate na training and seminars uh, dito. Uh, usually one day, one day, two days, three days, ganun lang yung pinakamahaba. Oh. Tapos, uh, every now and then, meron din kaming podcast tulad ninyo, uh, pero more on audio industry insights. Ano pangalan ng podcast? uh, sound waves. Sound waves. Mm. So audio industry uh, audio industry insights tulad nun next week uh, usually nangyayari yun Tuesdays, Wednesdays. Uh, next week uh, usapang freelance sound engineer. Oh, so yeah. yung trabaho Ganda. namin, Oo. so may interview namin yung yung current na sound engineer ni Eli ngayon, Eli Buendia, yung banda niya. Uh, ma-interview din namin yung current sound engineer na freelance ni Moonstar 88 at saka ni Army. Ah, ang galing. Army, Basti. Pag, pag musikero ka ba, you, you highly recommend na mag mag-aral sila ng sound ano engineering ganun or pag musikero oo din kasi ultimately ultimately babalik sa iyo yan eh mm. how you will produce your own sound. Oo. At kung paano mo maintindihan paano itama or paano i-explain oh. si doon sa no? kong, tagapihit ano. ninyo. Mm. Mm-mm. So, Pero ma- ilang, an- anong age ang pwede? Pwede ah, na. Basta, basta legal hipo. Hindi, Basta, <laughs> hindi, basta may interest. Basta may concept of music. music. May, may mm. concept of hearing. Mm-mm. Yung ganun. Wala namang certain... Eh, ako nga, nag, na, na-interest ako na-interest ako high school eh. Mm-hmm. 'Di ba? Uh, dahil nga musikero ko. Uh, ah, though hindi magaling na musikero, pero na-interest ako paano papagandahin pa yung tunog ko. Oh. Kung hindi ko man mabawi sa skill set ng musicality, eh bawiin ko dun sa paano patunugin ng maayos. Oo nga. Nandun ka pa rin sa mundo ng music, di ba? Oo, ah, oo. Na, Naku-cure ba ng audio yung ano, pagsintonado? oo, meron ano ngayon yung diba, auto-tune. Hindi, auto-tune. <laughs> Ah, oo, gamit na gamit na yung auto-tune, Na, no? ah, sila, da- dati sila, share, di ba? Yung, Siya daw unang gumamit eh. oh, do you believe in life after love? Sintonado ba siya? Actually, hindi na auto-tune yun. Oh, Hindi, ot- <laughs> sabi niya, nakita Sabi ko rin yung napanood meme. ni Vic. Totoo ba yun? Hindi, hindi ko alam. Pero uh, <laughs> tingin ko auto-tune tapos sinagad yung mga settings kaya nagtunog ah, parang kakaiba. vocoder oh. ang tawag nila doon. Eh. Tapos yan, sila T-Pain. Eh, well, eh, may mga local artist akong nakikita. Sila gamit na chinun, no? chinun dahil nga hindi na nila abot eh, di ba? Oh. Or live recording Sino eh. Sino mga artist oh. Oh. Siyempre, hindi pwede sabihin. <laughs> Bawal yan. So, abangan sa segment na <laughs> Sinun ka na ba <laughs> ni Mark? <laughs> Yun. From Paul Edward Espino, pamura naman sa sarili ko dahil di na ako palamunin ng asawa ko. May pambili na ulit ng laruan. From Kurt na yon, napamura naman kay Sir Ryan Rems yung alipin kong bakal ni si Marlo Santiago. Bay putang na mo. From Bilius, pamura ang tropa kong si Ruth, Jobel TV at habulin ng mga bakal. From Job de Guzman, pamura po sa asawa okay na, at eh, dogs po ano eh, namin. Erica de Guzman, Kimchi and Cookie, mahal ko kayo ni tatay nyo. From Kevin Yu, ako ang nakapag-picture sa Digicon na hindi attendee at kakagaling lang ng CR. Nag-Patreon ako para mapamura in unison. Putang ina mo! Kevin Yu? <laughs> And for stand-up comedy pa? shows, ano? please visit www. comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.